керуючого трестом ось кого вшановували. Того самого, котрий з війни, як полохливий заєць утік, залишивши Антона довойовувати за нього. Ось кого славили та відзначали, тому мені й прикро, з горя й напився. А ти тут чистенький та благородний, посадив у свою машину і наказав шоферу доставити додому. Ні, я Яшо, дорогий, так не піде. Не заслужив ти фронтової премії. От і віддай її по-чесному тому, хто її своєю кров'ю виборов. Це було останньою краплею. Калабан зрозумів, що в даному разі говорить горілка. Не протвердів ще Антон від вчорашнього або встиг уже похмелитися. Але що в тверезого на думці, ти в п'яного на язиці. Де гарантія, що в такому стані, а він дедалі все більше п'є. Не піде кудись та, забувши про власну вигоду, не розплеще. і Тоді здобуте важкою працею становище, солідна зарплата, авторитет, усе піде шкереберть. І ще зрозумів, а це заздрість де більш удачливого товариша ніколи не залишить дебуряку. Отже, треба його позбутися назавжди. Звільнити з роботи нічого не дасть. Ні по-доброму, ні скомпрометувавши, все одно заявить. Залишається одне. Думка, що виникла зненацька, вже не залишала його ні вдень, ні вночі. Але як? Того понеділка, коли Антон зайшов до нього з вимогою про відрядження, Калабан вирішив, що це якраз слушна нагода. Підписав відрядження, дав грошей, вигадав, нібито одержав якусь несподівану персональну премію і чесно ділиться з другом і запропонував. Давай, Антоша, десь сьогодні завіємося, посидимо. Все ж таки премія. Не з Юрковим же відзначати чи з Рудківським. Того на це умовляти довго не треба було. Справді, з тими занудами Рудківським та Юрковим іти тільки настрій собі псувати. До речі, і той Іванчук також останнім часом виявився дранцям. Калабан ще мав того вечора кудись заїхати, а тому сказав, нехай Антон його десь почекає тільки не втретє, звичайно, домовилися в кафе навпроти залізничних кас. Коли секретарка пішла, керуючий надрукував у приймальні того листа і поїхав до кафе. Потім ресторан. Коли дедуряка був уже зовсім безтямним, заснув у машині. Талабан, як тільки побачив світло зустрічної машини, витягнув його і поклав на шосе, а сам поїхав. От і все. Калабан опускає голову на руки і застигає в такій дещо театральній позі, хоча, здається, цього разу він не позує. Скажіть, позивається з кутка капелюшної, а навіщо ви написали того листа від дедуряки? Спеціально зробив і прорахувався, перемудрував, міркував собі так, що він лежав на шосе ще до підходу машини ви зразу становите і, звичайно, почнете дошукуватися, як там опинився. Тому й вирішив підкинути версію про самогубство і водночас навести на буцімто винних у цьому. Вірогідно, бо з Юрковим та Рудківським він конфліктував, а про Ванчука він сам в останній момент сказав мені, я знав, що жодної їхньої вини ви не доведете, отже справу. Закриєте? Він підводить голову, дивиться на мене. А можна мені запитати, як ви дізналися про моє дезертирство? Бачите, Якове Степановичу, жодна людина не може, несучи на душі гріх, раніше чи пізніше якось не обмовитися про нього. Коли я вас запитав, чи ви з дедулякою однополчани? Ви мені відповіли, що служили з ним в одній дивізії, але тоді його не знали. Познайомилися, мовляв, лише тепер. А він, бачите, дружині своїй сказав, що переходить у ваш трест тому, що там керуючий його знайомий ще з фронтових часів. Оце маленьке розходження мене насторожило. Я й вирішив перевірити. Він безнадійно хитає головою. Можна ще закурити? Я то їх немає. Не курю взагалі. Будь ласка, підсуваю йому сигарети і підвожуся. Що ж?